मोहम्मद अॼ अमड़ी कर कुर करिख लाइ औन मोहम्मद मोहम्मद ओन मोहम्मद अज अमड़ी कर कुर करि खाया हा में تو कुर्बान थ आज मेला खे सजाया आन मोहम्मद मोहम्मद आन मोहम्मद आज अमड़ी को सुरपुर कर दिखलाया है सुकृति जो उजड़े दे आज कुल मेहनत कमाई है जो जहिड़े कुल मेहनत कमाई हूं आलूदा हर हिकु लाशन मेडील वाई हैडे गीत जोड़ी परवान चढ़ाया हे मोहम्मद